¿Cómo crees que las personas latinas van a reaccionar al trap? Esta música explícita no te trae problemas a ti en, un, asunto de sí. intereses, eh, asunto vaina premio, Seguro, Yo me la estoy jugando ahora mismo. Tú te estás saliendo un Yo no sé lo que Yo nací en el 91, comencé a los 17 y ahora estoy como los Millones en el 2007 poderoso. Yo brego contra Pino con cosas, estos cabrones estos choquearon por no verle calabozo. ¿De qué caña es la que tú estás hablándome? Tengo a los gringos arriba chequeándome. Porque di que mucho estoy buscándome y me pasó en el barrio con los míos calentándome fue donde yo crecí, fue lo que mis ojos vieron, eso fue lo que aprendí, que en la calle no hay amigos y que hay que sobrevivir, no porque me gano un Grammy, la calle se fue de mí. Me cansé de la hipocresía, me cansé de tanta mentira y de la falta de hombrea que tienen estos cabrones, por favor, mi puta se vieron. ¿De qué calle en la que tú estás hablándome? Tengo arriba a los gringos chequeándome. Porque di que mucho estoy buscándome. Y me paso en el barrio con los míos calentándome. ¿De qué calle en la que tú estás hablándome? Tengo arriba a los gringos chequeándome. Porque di que mucho estoy buscándome. Y me paso en el barrio con los míos calentándome. ando con la movia que es Miami. A los dan en computadas haciendo party Fumando hierba dentro de un Ferrari. Y Hablando bien de las canciones, mis millonarios. Como yo en Luca Bachi, bailando completo vestido Versace. Versace, Como Denny Román, con el pelo pintado, williamando con un banshee. ¿Qué carajo quieren que yo haga? Que todo el mundo le siga lo pasos. Que todo el tiempo yo me esté riendo. Como si de cinco fuera otro payaso. Yo no hago esto por dinero, lo hago por el entretenimiento. Ustedes no trapean esta lenta oh. y me adueñé de este movimiento. Ahora para hacer reggaetón hay que ser cool y simpático. Yo soy un antipático, tremendo problemático. Hipócrita no aplico, ustedes suenan básico. No me coge pendejo porque no soy tu fanático. <laughs> Esto es plan cabrón, chequea cómo te pone a mover la cabeza. Soy de reggaetón porque se convirtió en un concurso de belleza. Yo soy feo, no sé cómo que hacen lindo los de Hacienda. Cinco bones me tiene todo lo que hablen. A, a ahora se le pasa el tren. Tú podías escoger pisarle al trap y seguir con el reggaetón, seguir con el reggaetón. Alterado el trap, el reggaetón lo que es. Exacto. yo soy una persona que a mí me gusta. dentro de la industria, quizás las personas que todavía no creen en el movimiento, al ver que un líder como yo lo estoy llevando, abran esa puerta y todo el mundo pase por esa puerta. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Farro Easy, make the The Reza, The Ustedes están hablando con el mayor exportador de trap a nivel latinoamericano. This is traficante. Aquí movemos tres por tonelada. <laughs>